بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Acaso el hombre no pasó por un período de tiempo durante el cual no era prácticamente nada y ni siquiera era mencionado? Realmente creamos al hombre descendiente de Adán, de una pequeña mezcla de secreciones procedentes del hombre y de la mujer, para ponerlo a prueba. Y le concedimos el oído y la vista. Y le mostramos el camino de la verdad para que fuera agradecido si la aceptaba o desagradecido si la negaba انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا En verdad hemos preparado para quienes rechazan la verdad cadenas argollas y un fuego abrasador ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا Los creyentes piadosos beberán de una copa que contendrá un vino no embriagador mezclado con un agua refrescante de agradable fragancia y delicioso sabor عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا procedente de un manantial del que beben directamente los siervos allegados a Allah y cuyas aguas hacen brotar desde donde desean يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Dichos creyentes son quienes cumplen sus promesas y votos de obediencia a Allah y temen un día, el día de la resurrección, cuyo mal se extenderá salvo sobre aquellos de quienes Allah se apiade. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا Dan comida al pobre, al huérfano y al cautivo, a pesar de desearla para ellos mismos. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Y dicen: Os alimentamos porque deseamos la complacencia de Allah. No queremos de ustedes compensación ni agradecimiento alguno. كنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Realmente tememos de parte de nuestro Señor un día terrible que hará mudar de semblante. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Y Allah los protegerá del mal de ese día y les dará luz en sus rostros y felicidad. Y los recompensará por haber sido pacientes con jardines del paraíso y vestimentas de seda. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا estarán reclinados sobre divanes y no sentirán ni calor ni frío excesivo ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً Los árboles los cubrirán de cerca con su sombra y sus frutos penderán y estarán a su alcance. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا Circularán entre ellos vasijas de plata y copas cristalinas. قوارير من فضة قدروها تقديرا También de plata que contendrán la medida justa de bebida para aplacar la sed. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Y les servirán copas de un vino no embriagador, mezclado con jengibre. عينا فيها تسمى سلسبيلا que brotará de un manantial llamado Salsabil, que no dejará de manar. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Y circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes. Si los vieras, pensarías que son perlas esparcidas. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا Y si miraras en el paraíso, solo verías delicias y un gran reino. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا Quienes habiten en el paraíso vestirán prendas de verde satén y brocado y se adornarán con brazaletes de plata. Y su Señor les dará de beber una bebida pura. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Sé paciente con lo que te ordene tu Señor y no obedezcas a ningún pecador o incrédulo que rechaza la verdad. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Y glorifica el nombre de tu Señor en tu salat por la mañana y por la tarde. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Y por la noche póstrate ante él y glorifícalo durante gran parte de ella. ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Esos que rechazan la verdad aman esta vida pasajera y descuidan un duro día que ha de llegar el día de la resurrección نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا Nosotros los creamos y los dotamos de una complexión fuerte pero si quisiéramos podríamos sustituirlos por otros ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا Esta sura es realmente una advertencia para quien quiera escucharla. Tome el camino que lo lleve hacia su Señor. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما pero no podrán a menos que Allah quiera en verdad él es el omnisciente y sabio y sabe quién merece ser guiado. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما Admite a quien quiere en su misericordia y ha preparado para los injustos que niegan la verdad un castigo doloroso.